bagong hukbong bayan Hukbo na hindi lang panlaban Naglilingkod sa masasakanayunan Ano ang isang tunay na hukbo ng mamamayan? Bakit tayo niyayakap at tinatangkilik ng masa? Ako si Comrade Catherine at ito ang aming kwento ng taos pusong paglilingkod ng NPA sa masa at pagsisilbi sa bayan bagong hukbong bayan, sandata ng sambayanan. Mahigpit na panawagan at kahingian ng masangapi ang hustisya sa gitna ng terorismo at pasismo ng Estado. Isa sa mga tungkulin ng NPA na hinihingi ng masa ay ang pagsasagawa ng mga aksyong militar sa kaaway. Ipinapakita ng masa sa amin ang kanilang suporta sa mga opensibang militar, kung saan kalahok sila mula sa paghahanda hanggang sa matapos ang matagumpay na taktikal na opensiba o TO. Matapos ang mga TO, masayang nahangiti, nakataas ang kamao na sinasalubong kami ng masa dahil sa iginawad na hustisya na malaon na nilang hinihingi. Sa nagdaang mga taon, hindi maikakailang nagtamo ng mabibigat na pinsala ang BHB at buong rebolusyonaryong kilusan sa kanayunan ng rehiyon. Resulta ng walang patlang na focused and sustained military operations at mga labanan. Nakakaantig ng aming mga puso na sa gitna ng mahirap na sitwasyong kinalalagyan namin, kasama namin ang masa. Kahit sa gitna ng gipit na gipit na sitwasyon, ay hinanap nila kami, hindi lamang para magulat, kundi mag-alam ng kalagayan namin kung ligtas ang lahat, dalhan kami ng mainit na pagkain at kape, at magpasalamat sa pinsalang tinamo ng pasistang sundalo. Inilulusot nila kami sa gitna ng butas ng karayom kahit na alam nilang maaring maisapanganib ang kanilang buhay. Ang katwiran nila, kung mawawala ang hukbo, lalo silang kawawa. Dahil wala nang magtatanggol sa kanila at mahikipaglaban para sa kanilang interes at kagalingan, lalo na ang kanilang lupa. Kaya kahit ilang helicopter ang pinalipad ng kaaway, ilang pakat na mga pormasyong pasista ang hinarang sa daan, ay nananatili kaming ligtas sa piling ng masa. Ako si Kaana, 20 taong gulang. Ako ay dalawang taon na sa Okubo. At ang hindi ko malilimutang gawain sa piling ng masa ay ang pagbibigay sa kanila ng mga pag-aaral kaugnay sa kasaysayan ng Pilipinas at ang pagrerevolusyon bilang solusyon sa problema ng masa. Gumagampan din ako ng gawaing medical kaya ng pag-aakyo, samasa, pagtuturo ng paggagamot at paggagawa ng halamang gamot sa kanila. Sa pagtulong sa production ay ang pagtatabas, pagkokopras namin kasama sila. At doon ay muling nabuo ang kanilang mahigpit na pagkakaisa at sama-samang pagkokopras. Napasumpa din sila bilang kasapi ng partido at lubos na niyakap at sinusuportahan ang bagong hukbong bayan. Panawagan ko sa malawak na masa na lalong paigpitin ang pagkakaisa sa harap ng papatinding atake ng kaaway at palakasin ang kanilang hanay upang wakasan ang daan taong pagkalugmok sa kahirapan, tumangan ng armas, sumapi sa bagong hukbong bayan. Ako si Kama Dae 66 na taong gulang, mula sa BHB Mindoro, 34 taon nang hukbo ng masa. Isa sa hindi ko makalilimutang gawain ay yung paglulunsad namin ng Rebolusyong Agraryo o RA sa isang higit anim na raang ektaryang farm kung saan ang produkto ay feeds ng hayop at nag-aalaga rin ng manok at baboy. Matingkad ang laban ng mga magsasaka doon dahil nangako ang reaksyonaryong gobyerno na magiging benepisyaryo sila ng huwad na programa nitong CARP dahil sila raw ang mga manggagawang nawalan ng trabaho na ang pakonsuelo sana ay lupa. Pero kagaya ng inaasahan, pagdating sa implementasyon ay napako na naman ang pangako. Kaya ang ginawa namin, pinakatan iyon ng hukbo at ginabayan ang masa sa kanilang laban hanggang maitatag ang samahan nila na humigit kumulang dalawandaan na naging membro sa higit dalawang dekadang paglaban ng masa at nagpapatuloy pa, hindi sila kailanman napalaya sa lupa at naipagtagumpay kahit ilang ulit itong pinagkait ng reaksyonaryong gobyerno. Talagang hanga rin naman ako sa tatag ng mga masa natin dahil kahit patong-patong na panggigipit ang hinarap nila mula sa Estado na kasabwat ng Panginoong May Lupa, nagkakait sa kanilang karapatan, umabot pa sa puntong pinakulong ang kanilang mga lider at pinatay, pero hindi sila natinag at nagpatuloy sa paglaban. Kami ang bagong hukbong bayan Tapat sa pagsisilbi sa bayan Sa labanan kahit sa sakahan. Kasama po ang tunay na hukbo ng mamamayan, ang NPA. Ipagpatuloy natin ang makasaysayan nating paglaban para sa tunay na pagbabago at hustisyang panlipunan. Sa gitna ng tumitinding mga krisis panglipunan na nagbubunsod ng ating tuloy-tuloy na paglaban kung saan ang sagot ng Estadong U.S. Marcos ay pasismo at militarisasyon upang supilin ang mamamayang lumalaban. Higit lalong dapat nating patatagin ang ating pagkakaisa at paglaban nang sa ganon ay makamit natin ang tagumpay na ating inaasam. Isang lipunang tunay na umiiral ang katarungan at demokrasya at isang lipunang tunay na malaya, malaya mula sa kahirapan, pangaapit pagsasamantala at makakamit lamang ito kung sabay-sabay tayong magpupunyagi sa inilulunsad nating demokratikong rebolusyong bayan. Atin ang wakasan ng kahirapan. Magwasto't magpalakas upang sagpangin ang paborableng kalagayan para sa pagsusulong ng digmang bayan. Mabuhay ang bagong hukbong bayan. Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Mga makabit ang tagumpay